transizio energetikoaren eh, alde eta ekonomia kapitalistaren eh, kontra, borrokatzen ari dela bizi mugimendua eranditaike aktualitatean, hainitz, entzuten da, bizik eraman adibidez HSBC bankoaren uh, eh, bost kaderen ebasketa hori, eta gai orta zere hariko gira istantian zurekin, makin iidope biziko kidea egunon zuri? Bai, egunon. Baina, afera hori, aipatu haitzin, eh, lehenik, eh, transizio energetikoa mintzatuko gira, eta amak mila enplegu sohlitzazkela, aipatu duzuen joan den astean antolatu den mintzaldi publiko batean, Eh, ingurumenan, baita ere segurtasun industrial eta energetikoan berezitu bere den Jose Jamon bezera ingeniariarekin, garen dut, ere manduzen lan da hori. Amar mila enplegu, aipatzen ditugularik, uh, zin nolako enpleguak dira, zelan postu mota da? Lehenik eh, beti saltzen dizkigute enplegu behiek sortuko dituztela, zentral nukleajek, ikeak, atxetek, Eh, behar eh, eta inpusatutako uh, eh, proiektuek, eta nahi izan dugu, beraz, salatu, ba, azkunde lastriketa hortan, beti galtzaile girenak, eh, sozialki katastrofeak dira eta ekologikoki ere, Uh, usu enplegua sortu ordez beste nunbait hausten dituztela eta Eh, petrolio merkearen gain uh, oinarritua dela dena, eta nahi ala ez, eh, Berko da beste fase baterat pasatu, hori ez da gehiago ez da bai gai, petrolio merkearen aroa, ari baita bukatzen, eta mendigoiti atxamaiten den petrolioa, ez da gehiago egenta gajia, beraz, hortako hasia dira denak auto elektrikoa salduz eta bax alternatiba gisa, baina hori ere ez eh, da alternatiba bat, eta beraz, eh, guk nahi izan dugu frogatu eta hasi mai gainan ezartzen, transizio eh, ekologiko eta sozial bat gauzatzen balitz gauhegun diren uh, arauekin, sortzen aldita izkela, Ipar Euskal Herrian, amak mila lan postu beraz. Sifre eh, bat da uh, ez tabaida gai dena, uh, lehen sifreak direlako, eta sifre aski ez ezkojak direlako, jenai baita asko zobetzen aldirela. E, eta kauk ez tabaida gai eta mai usten ditugu, Eh, ba pixkat eh, bakotsak bere bere emendakinak eman ditzan eta hori elkarrekin eh, zehazteko gisan. Politikariak eh, diote François Hollandek ere ipatu zuen bere kanpainan presidente izaiteko eh, alde batetik behar zela erregaien eta esantzaren prezioak kudeatu eh, denek eskuratzeko gizan. Bestaldetik, aipatzen du berak transizio energetikoa berdera oktarat pasatu, eta aipatu duzu petrolioa, aipatzen da nukleara ere, tipitzia pixka bat eh, dependentzia hori, kentzia ere a, eh, diote txosten batzuek kentzen aldela hori, baina... Eh, bada pixka bat uh, bi joka edo bi eh, aurpegi erakusten dituen hasteko frantziako gobernuak nola kanbiazi uh, txien edo politikarien ikus molle hori edo joka hori? Be, <clears throat> nola aldarazi hori <laughs> da biziren hausnarketetan egunero Uh, Baina guk uste dugu tamalez, uh, nahiz nahi izan, biak iraultza bat ez ditugula ino uh, elikagaiak, uh, di, bihar diten balitza ez ginteizke prest, uh, baina gaur existitzen dira, uh, ala ere alternatiba eta mm, beste egiteko manerak, berdirenak bultzatu ezagutarazi, eta horiek jadanik plantan ezartzen aldute transizio bat. Beraz, gajaio mailan, banku mailan, uh, elikadura mailan, eta horiek guziak berditugu, hasi kontsumitzen, erabiltzen, partekatzen eta ezagutarazten, zenta uh, frantzian batez ere lobli nukleaja biziki azkarra da, baina nukleajarekin badakigu denek uh, biziki lan jerusa dela energia bezala taula, baina beti ber eredua da nukleaja uh, mugatua izanen da ere denbora batean, uranioa mugatua baita lujuntan, eta beraz... autoelektrikoaren atera bidea dibidez, da ez, ez emaitea berriz zentruan gai, uh, gai nagusia, da zendako behar dugu hainbeste mugitu, uh, zer egiteko, eh, eta bak beraz altolaketa da uh, funtsian behar ikusi behar, eta gure beharrak behiz uh, ikusi behar zein diren. Beraz, uh, petro, eta petrolioaren gaia gainera, kariotuko da, baina gainera beroketa, efektu, beroketa klimatikoa mugatzeko, adituak diote orai atxamaiten den petroliaren birena behar dugula lujazpian utzi, ez badugu segitu nahi eh, beroketa klimatikoa uh, eh, lahiagutzen, beraz. Eh. Hori politikariek badakite, baina txosten horiek ere batek erraiten du, eipatu da joan den hastian, 2000 eta berrogoita marian posibilitaikela zentrali gabe, nukleari gabe egitea, eta eg egiazko sederik ba baute da politikarien ganik. Lobinga aipatu duzu, bez, nola da David Goliaten kontra? Bon, piskaturi da, guk urtako dugu erraiten, eh, berdela, sistema aldatu eta ez klima. Eh, sistema horrek uh, eh, arrontu du finanziaren uh, arauei, baita politikariak, eh? gaur egun politikari batek e, ez du deus edo bizkiguti bere, uh, bere baitarik zerbait Eh, egiten, eh, bon, bizten da, or, maila horoko jean diote, baina ikusten dira Europako beste egi batzuetan nola arduradun eh, eh, handi batzu bankuetan finitzen diren eh, gobernamentuetan tabak, beraz legeak ere anitz balditzatzen dira multinazionala, je, multinazionala. Nalei begira, tafta ere hor dugu, eta tafta da kriston uh, nola ezan, eh, egoera biziki lagi bat eh, demokrazi guzien dako, zenta araudiak eh, multinazionalek janen dituzte, behaz, hori guzia. Bizi mugimenduko matin idope gure gomita, transizio energetikoak sorlitzakela marmila enplegu, ipatu da bizi kantolatu mintzaldi publiko batean joan hastean bestiak beste, eta barnatu baita hori berezitu batekin, Jose Ramon bezera ingeniadorearekin. Amar milako sifra hori aipatzen dugu, bon, pentsa, Eh, xifre potoloa, bo, jendea markatzen duena, ere, eh, nun ikusten dituzue uh, artekak edo nun zabaltzen alda enplegu hori uh, transizio energetiko maila hortan? Ipar Euskal Herrian. Ipa, ipar Euskal Herriaz mintzo gira bai. Bai, beraz, lehenik ikerketa hori egine izan da, beraz, Jose Jamon Bezejaren uh, laguntzarekin, Eh, berak egin zuen uh, era sindikataren ere uh, enplegu berdean inguruko lana eta galdegin genion Ipar Euskal Herriari uh, egokitzea edo ikerketa hori egitea. Beraz, hori uh, lehen zifre bat da, jakinez gaur egungo legeak uh, aplikatuz. beraz, optimista balimagira, uh, pentsatzen aldugu gauzak aldatuko direla, eta beraz, egiazki sustatzen bada transizio energetiko eta sozial bat, sifre horiek eh, joiten aldira onditzen, baina eh, horiek dira jadanik gaur egungo go eh, arau, arauekin. Eta beraz sortzen aldira bat ez ere energia berrezta gaji etan, bat, horre uh, energia ekoizpen eta banaketan, ipar euskal egian, beraz hor eh, agertzen dira beraz itxa, itxasoaren uh, eh, baliatu energia sortzea, egujarekin, uh, eoliko biziki guti edo huts, ipar euskal egian iduriz baita luja, uh, ere mua. Aize egotak, uh, Aize egotak, bai. Euskal ez da gunea idurize, eta bax, eta bax, beraz energian irumila, Gero, uh, laborantzan, laborantza iraunkujean ere uh, kasik milako bat, gehi ahantzan, eh, gero etxe bizitzen isoraketan ere sortzen alda, ondarkinen berkudeaketan, uh, ondarkinen berera ere sortzen aldira. Bon, gero biziki-biziki uh, zehatzak dira eta hor uh, biztan da uh, gomitatzen ditut diendak txostena irakurtzerat eta txostenari bere eman emendakinak zartzerat. Bizi mugimenduaren uh, webgunean ditaike? Bai, hori eskuratzeko, eh? Bai. Bizimugi.eus. Puntu .eu, mementuko. Eta, bai, bera, elburua da beraz txosten hori uh, emendakinez osatzea eta abar, apirilaren ogoita zazpianen nahi dugulako orkestu eh, txosten, txosten bat uh, zehatzagoa. Maiatzaren lehenian ere manifestaldi antolatuko duzue, hori buruz? Bai, urtero parte hartzen dugu baionoko manifan, eta urten gaia hori izanen da, amak bila enplegu sortzen aldirela ipakaldean, uh, eh, eta behaz, jende dugu gurekin eh, parte hartzera manifa alai eta koloretsu urtana, manifaren ondutik Baskaria egiten dugu patxokian eta kontzertuak izanen dira, Oske eta zezenaren taldeekin eta Malik Ahma DJaren eh, parte hartzeekin. E, enplegu horien eh, sortzeko, um, nor nahiren edo uh, jendartearen pausu bat izan behar da enplegu horiek buruz, edo um, pentsatzen zuen gehiago botere publikoek dutela hori bultzatu behar? Bai. investizamendua egin behar, Gure ustez, bi mailetan eh, da egoera, eta eh, malez eh, gure erabakitzailek ez dituzte behar diren uh, autuak eta azteko uh, gaur egungo erronkei ez dituzte erantzun honak hartzen, beraz uh, ez da hien beha egon behar, eta diren alternatibak uh, indartu behar dira, hori bakotsak egiten aldu egunero, bere egian, bere hau bere, bere, bere kokagunean, baina lagundua izan behar da nola ez aldaketa sistema, sistemiko batekin, eta hori politikoek э, э, behar dute lagundu eta transizio energetiko bat э, bideratu. Untsa da, beraz, eh, enplegu eh, horiendako, uh, beste gai bat uh, aipatuko dugu, bizi mugimendua urbiletik uh, unkitzen duena, edo bizi mugimendua barrean sartua baita. Uh, HSBC bankuko kadirak, hartu zinituzten, non dira kadira horiek? Ba, kadera horiek beste erakunde batzuek bat dituzte, beraz Les de la Terre eta Atak Frantziak, eta, mm, eta Patrick Viveure uh, eh, pertsona edo filosofo horrek pasarazi dit du bere kadera eh, lagun kate bat, bat, bat teri, bati eta hortan eh, badira beraz uh, Edgar Mohen, Susan George eta bar eta bar pertsona ezagunak beraz hor hasiada, da hasia filma bat, beste filma bat kaderaren filma Eh, beste bikadera oraindik eh, eskerreskoin ibiltzen dira, beraz sortzi jarlikoetarik eh, bakarrik iru berreskuratu zituzten eta generatekoak erakunde desberdinek dituzte edo pertsonalitate ezagunek. Eta zer da horren helburua hola kadera elgarri pasatzearena? Be, kadera hori hartzen dutenek, ekintzarekin uh, auto inkulpatzen dira nun baita, eh? mementuko ez da inkulpaziorik inkesta bat eh, baizik ez da, baina eta beren elkartasuna erakusten dute guk uh, ekintza simboliko jen bitartez, az ba, kadera bat hartzea banku batean biziki simbolikoa da, baina uh, erakutsi nahi dugu sistema horrek e, ebasten dizkigun milioiak ez direra uh, eh, ola eh, basten, egen nahi dut, uh, jakina den sistema batek du albidetzen ointza eta laburketa hori, denak jakinean dira, gaur egun Europako Komisioan den uh, Juncker uh, buru, eh, bera Luxemburgon egin dituen gauzak adibide, baina uh, hemen ere, eta beraz, uh, obendun horiek behar dira emeki-emeki, uh, pareta baten aintzinan ezagit, eta politikoak behar dituzte arauak eh, egin, eh, olako diru, olako ies bat ez dadin uh, posible izan. Nazioarteko koalizio bat behar litaike, erri batek bakarrik ezin du? Bai, bai, behar diren uh, legeak atxamaiten badakite behar denean, ikusten dugu krisiarekin bat milioi eman dugun bakotsak eta ze, ze morrizketa politikak pariatzen ditugun bankuei dirua berrizitzultzeko, paradisu fiskaletan badira miliajak Uh, eh, badira miliak euroak eta gero erraiten dizkigute erraiten eh, daukute bai uh, eh, urertzen duzu uh, behar dugu uh, Eh, edukaziotik eta osasun eh, gintzatik eh, sosaken du, eta transizio ekologiko eta sozialaren dako ez da sosik, baina nahu, nortaz trufatzen dira, bat dira, eta mila eta euro, eta, eta beraz, hortako HSBC ekintza simbolikoarekin, nahi dugu ez da bai da berriz maigainan ezagi, eta zendako ez, bultzatu, zinez, arau txerat, ez da nimeriz gerta. E, ekintza hori, biskate e, reakzioz egin zinuten, HSBC afera aterazelarik, ala ere gogoeta edo hausunarketa mm, sakonago bat bada horretarik arago joaiten dena bizin, IAS fiskalari buruz? Bai, biskate eh, jandutena, da... Eh, sistema hortaz baliatzen dira beti, beti eta jende gutiago eta gerota gehiago eta parean eh, gerota gehiago gira mohezketa politikak pairatzen ditugunak, eta transizio ekologikoa eh, eh, hori ez da eh, ez da ideal bat uh, edo zen gisaz beharko dugu aldatu ere duz uh, petroliari baita gutitzen uh, beroketa klimatiko hor dugulako beraz ez da autu bat uh, beharko da egin uh, ez, elburo da prestatzia albezain ongi eta albezain goiz ez ditzagun uh, jasan bat batean Eh, beroketa klimatikoaren efektuak. Entzule baten eh, galdera, untxa dela abisten dena ere maiten duzuen borroka, baina jendearen sustengurik baute duzuen horukorki. Bueno, beriala ikusi ginuen ekintza, eh, ekintzaren egunean, kaderak hartuz, ondoan baziren langile batzu eta txalokatzen, eh, kajikan ziren jendeak ere sustengatu gehituzte, eta horokorkiago ekintza hori sustengatzen dute zinez uh, jende, jende desberdin uh, uh, pentsatzen dugu hor honkitzen dulako zinez uh, injustizia, oinahizko injustizia bat, egin nahi du uh, denek lan egiten dugu uh, ainitz eta guti partuak eta bax, eta beraz hor uh, bada egiazko lapurketa sistematizatu bat, behar dena salatu. Eh, Bimila amabost urtea markatuko du uh, eh, kopo goita bat, ipatzen dugun uh, gailurrak, klimaren inguruko gailur bat, Parisen uh, gertatuko dena. Horren uh, inguruan zuen uh, ekarpen bat edo prestatzen ari ziste? Bai, biztan dena guk klima dugunez erdatz uh, prestatzen dugu badu urai urte bat edo bi. Uh, jakin behar da Pariseko gailuja garrantzitsua dela ez Parisen delako, baina uh, historiko horretan aurten dituztelako untxara zartu behar uh, behar diren neugriak beroketa klimatikoa mugatzeko. Uh, tamalez, uh, ahigahia dena olako gailujetan da, denek badakitela zein den arazoa, adituek, erabakitzaileak eta hori ez da gehiago ez da bai da gai, badirela zinez eh, adituak diren jendeak eta kalitatezkoak, baina ez egestela hortik ateratzen eta ez dutela deus eh, adosten, lobien eh, pisua ikaragajia delako, eta beraz guk pentsatzen dugu gure einean, baina toki hortan ere berdela izan, eta berden denburan uh, ez, ez beha egon uh, aiek zerbait ateratzea bez bi mailetan hori gira eta biztanda prestatzen ditugu Parisen iraganen diren bi aste horiek han presentzia bat egiteko, ekintzak, eh, ekintza masibu handi bat, Ipar Euskal Egiaren eta Ego Euskal Egiaren ere igaite bat azken astean, eta eh, mundu mailako uh, alternatiben erriska bat, barkatu, uh, erdian. Matin idope, beraz, e, agitasun horiek emanik, mire esker, goizuntan. Mire esker zuai.